Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 29, 1468 Isinilang sa Canino, Italia, si Alessandro Farnase. Siya ang isa sa pinakamahusay na mag-aaral sa lumang siyudad ng Pisa, Italia. Naging ingat yaman siya ng simbahang katolika at naging diakonong kardinal bago nahalal bilang ika dalawang daan dalawamput Santo Papa na kinilala bilang si Pope Paul III. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.